пред две саботи во очи на Духовден, оние кои што беа, секавате, зборевме во тој поглед и спомнавме, го спомнавме оној случај во Матеј 12 глава, <clears throat> каде што, нели, се објаснува оној пример на нечист дух кој што излегува од човекот, од куќата, од домот, <clears throat> и талка во безводни места, барајќи одмор, но не го наоѓа потоа вели се враќа назад и го наоѓа домот празен, што е погубително тоа, баш тој дел, и чист, и уреден, и си вика уште седум, уште полоши, нечисти духови, демони, и се вселува во домот и вика состојбата на овој човек станува уште пострашна од првата негова состојба. И навистина, а, мора да сватиме дека живееме во посебно чувствително време, посебно опасно време, кога тие сили на нечестивиот, на гјаволот, и те како делуваат. И таа борба за секоја душа се повеќе повеќе се разгорува. Како што Господ сака да спаси, гјаволот сака да унешти. Ефесијаните 6.12, што вели? Ајде, тоа нека ни биде почетен стих. Јас нема да отворам Библија, се ми е тука, да ви кажам право, а, дали е тоа од, заради тоа што не дека не гледам, почнав да не гледам, <laughs> потечко гледам, ситна ми е Библијата, може би да си набавам малку покрупна, но дали е тоа од тоа што не сакам И си викам, што подалеко да биде тоа време кога ќе ставам на очери. <laughs> не знам, не, не, не сека да се замислам како таков. Може би ради тоа, па е, вака. Молам? Невиновно е, да, за жал тоа е. Пред само неколку години си мислев дека, а, јас ке гледам, ке гледам, до смрт ке гледам. <laughs> Меѓуто, а, така, бачи. И белата коса. И белата коса, знак на мудрост. Благодарам на комплиментите, <laughs> иако се уште не ноќе. Да за жал, за жал овие екрани, мислам дека ја одигра улогата највеќе во мојот случај, така да еве, значи ја во екран немам проблем да гледам, најето она светло позади, па бело, црно на бело. тоа кога гледаш книга, сосема е поинако. Така, да, така. Иако ја немам прекорачено 50, ама натака идам. Добро да се насочиме на тема. Значи Ефесијаните 6.12. Зашто нашата борба не е против крвта и телот. 6.12. Нашата борба не е против крвта и телот. Ние не имаме непријатели во телесен облик. Нам, нам непријатели не ни се луѓето. Не ни се католиците, не ни се не знам овие, не, не знам тие. Сите тие се Божи е, созданија туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Си имаме работа со мокен непријател. Една третина од ангелите тргнале по гјаволот. Една третина се во негова служба, една третина се во служба на тоа да уништат се што можат, секоја човечка душа. Дури една третина. Е сега, кога би знаеле колкава е бројката на вкупната бројка, па се е една третина, нели, проста математика да изречуна, меѓутоа секако тоа е огромен број. Ако можело во еден двајца таму а, обседнати да има цел легион на демони, тоа веш можеме да замислиме че значи, колку ги има и кокава е нивната мок и сила. Инаку, насловот на темата ми е налик на оној вестерн филм Седумината величествени, а, темата ми се вика Седумината да обседнати. А не величествени, може да се сегавате на филмот, оној вестерн филм. Постар време. Седумината да обседнати. Значи, некако продолжувам со темата од минатиот пат, почувствував дека треба малку да, да ја проширеме. И еве да читаме, да се подсетиме, иако ја тоа веќе го спомнав, да ги прочитаме оние два-три стиха во Матеј 12 глава, 43 до 45. Кога нечистиот дух излегува од човек, минува низ безводни места, барајки одмор, но него наоја. Тојаш вели ќе се вратам во својата куќа од каде излегов и кога дојде ја најде празна, изметена и уредена. И тогаш оди и зема со себе седум други духови полоши од себе и влегуваат и живеат таму и последната состојба на оној човек станува полоше од првата, така ќе му биде и на ова зло поколение. Е сега, ако се секјавате, што рековме? Кој го представува, кој е представен преку овој празен, чист и уреден дом? Кој што е во позиција, односно оди во правес на тоа да биде запоседнат, обседнат со осум <clears throat> нечисти духови. Што велеше коментарот на Елен Вајт? Празниот, очистен и уреден дом или куќа ја представува, внимавајте, само праведната душа. Да не додавам таму од цитатот, велеше самоправедноста е големо проклетство, велите. само самоправедноста може да направи само проблем, а не, не и нешто позитивно и добро. Значи, самоправениот човек е на добар пат да биде обседнат со 8 нечисти духа. И се кажа, да минатиот пат спомнам, ви сега ќе го спомнам како карактеристичен пример. Тоа се првите два лика на обседнати. Че значи, точно ги има 7, така ми се погоди некако, па си реков, еве, ке ја наречам проповета седумината обседнати. Симон и Марија. Лепрозниот Симон, како благодарност на тоа што фарисеот Симон Исус го исцелувал лепрата, нели ќе подготви гозба. И на која што гозба знаеме што се случило, Исус таму ќе му одржи една добра лекција преку еден пример на, на Симон. Сегавате ли што ќе му кажам? Едниот должел 500 денари, а другиот 50 денари, и на двајцата господарот им простил, и кој повиши ќе го сака? И Симон како од пушка одговорил, па оној на кого што повеќе му е простено. Со што самиот се насадил фактички во а, самата таа полука која што треба да разбере. А, кој бил во ситуацијата меѓу Симон и Марија погрешниот во очите на Исус? Кој е оној кој што повеќе должел? Симон бил погрешниот. Иако што велел, ах да знае, како да Исус не знае која е оваа жена, нема да ја дозволи така да, да го допира. Посочувајќи на блудницата Марија. И, знаете, склони сме ние луѓето да гледаме на такви работи, на такви личности, како на некои, не знам, ете, грешници и така натаму. Меѓутоа, ете, Симон си бил прав пред Бога, наводно, си одел во синагога на црква, значи, секој самот и така натаму. Се било во ред, си давал десеток, па дори и два пати може би постел нали, како што стои таму за фарисеите. Се молел, клечел, може би по два-три часа се молел, кој знае што се правил. Меѓутоа, Симон не сваќа дека он е погрешниот и од Марија. Е затоа, кажа в иминатиот пат, за мене Симон е оној кој што е обседнат со осум демони. Зошто? Затоа што Марија со колку беше обседната? Колку демони трябваше да изгони Исус неа? Седом. Симон е оној кој што бил со осум, затоа што иако фала му на Господа Симон потоа ќе стане, ќе се и ќе стане а, Христов следбеник, така стои во духот на прошлото. Фала на Господа. Меѓутоа, еден само праведен човек, на вистина го спрема патот да биде обседнат со тие осум нечисти а, духови. И внимавајте, која минатиот пат ги читавме овие стикови во Матеј 12 глава, што кажавме еден друг коментар од Елен Вајт тоа што една куќа, една душа, еден човек не може да остане празен, укажува на едно нешто. Нема неутралност во оваа голема борба. Или сте на едната страна, или сте на другата. Минатиот пат кажавме, или си исполнет со Дух Свети, а за таа цел треба да бидеш испразнет од себе, да се створи таа празнина да бидеш исполнет со Дух Свети, или си исполнет со нешто друго. Видите, ние некојаш свакеме дека а обсенот со демони треба да е некој како овие двајцата гадарници да се удираат со камења по глава или не знам што да да е едноставно луд. Не мора да значи. Човекот може да си е сосема пристоен, да си е господин, да си доаѓа во црква и сето тоа, па да е обседнат од нечисти духови. Имате најрелши начини на тоа како гјаволот може да ве фати. Значи, еве го Симон, како самоправеден, како пример на обседнат. Но, кажа, фала му на Господа. И Марија била очистена, затоа што дозволила, и се сватила каква грешница е, и Симон подосна. Е сега, во осмата глава Матеј, ако отвориме, тука имаме многу примери на исцеление. Исус ке исцеленен лепрозен. Значи, Исус е решение за а, физичките болести. Овде ќе видиме и исцелување исто така на демонизиран. Исус е проблем и за тие другите болести, психички, како ги нарекуваме денес. Да, души. Бабата Петрова, нели, ја исцелува од треска. Потоа Исус тука ги покорил во осмата глава мате и природните стихи, секјавате која го смирил морето. И сега доаѓаме во 28 стих, кога нели преминуваат на другата страна во Гадара од Гадаринскиот крај. И тука Исус се срекева со оние двајца кои што живееле на гробиштата. Демонизирани. Многу свирепи, како што вели во Матеј 8.28. Така што вели, никој не можеше да помене по оној пат. Но да отвори во Марко 5 глава, од 1 до 5, тука е малку по-обширно, односно по-детално некако Марко а, ја опишал со на овие двајца. Значи, страшна обседнатост. Ова е страшна обседнатост. Живееле одделно, живееле во гробишта, на крајот таму, надвор од градот, од населено место, цело регион демони. И дојдоа на другата страна на морето, значи читам Марко 5 глава, први стих. Во гадаринскиот крај. И кога излезе од коработ, веднаш му дојде во пресрет од гробовите човек со нечист дух. Значи Марко забележува само еден, оној кој што бил поистекнат во случајов пристапил кај Исуса и така натаму, иако гледаме дека биле двајца. Че овие се другите двајца. Симон господнов, Марија, овие се други двајца, обседнати, доаѓаме до број 4. А, што, што се случува понатаму, значи, и кога излезе од коработ, вториот стих, веднаш му дојде во пресред од гробовите човек со нечист дух. Така Тој живееше во гробовите, никој не можеше веќе ни со окови да го врзе. Зошто многу пати го става во окови вериги, но тој ги кинеше веригите, ги кршеше оковите и никој не можеше да го скроти. Неверојатно. Од каде му токава сила? Не е тоа неговата сила. И постојано, ноке и денје, беше во гробовите и поридовите, викајќи и удирајќи се самиот со камен. Че, ова е стварно лудило, мислам. Некој, не знам, од последните тие степени, да кажем, на, на обседнатост. Но, дали е тоа проблем за нашиот спасител Исус? Што вели во Матеј 28.18? Таде на кратко отворете таму, па може да се вратиме назад. Матеј 28.18. Тогаш Исус им се приближи и рече, дадена ми е сета власт, 28.18, на небото и на земјата. Кој легион која армија на демони <laughs> може да обстои пред Исус, пред неговата сила и моќ. И сега во Мате 8 глава 29 стих, се враќаме во Мате 8 глава 29 стих. Еве колку може да бидат силни демоните. Да, тие се силни, а, кога не имаат нас како противник. Но кога е прашање Исус, бегаат. Дури што ги видиме во случајов, ке му се молат, замисли си демоните ке му упатат молитва на Исуса, <laughs> да ги префрли во свињите. Му се молат на Исус. За кого што пате многу добро знаат кој е, за разлика од многумина денеска, кои што тоа не ги играат. Што велат секојаш? Значи, буквално скоро во сите ситуации кога Исус има работа со демонизирани, обседнати луѓе, што велат демоните? Исус е Сине Божије го знаат, па многу добро го знаат, нормално дека го знаат. Едно време беа заедно на него. Беа на иста страна. Знаат кој е точно Исус. 8.29 Матеј. И ете извика, че тој легион Во Марко стои тамо легион, дури и се спомнува во Марко бројот на свините подост на 2000, околу 2000 свини големата штета која што ја направил Исус, за да наместо да одекне ова исцелување, ова чудо што го направил со 20 гадаренци, имало спротивен ефект току поради себичноста на луѓето во тој крај. Кои што гледале на штетата, на свините, а не гледале на исцелението. Читаме 8.29. И ете извикаа велики, што имаш со нас, ти Исусе, Сине Божи? Дали дојде ваму за да не измачуваш пред време? Видите колку, <laughs> каков страв во коски што велиме. Мада тие немаат коски, не знам. <laughs> каков страв од Исуса. Да, вика предвреме. тие знаат кај ќе завршат, знаат дека ќе завршат во огненото езеро и сега дојде предвреме да не мачиш. Копнеш на вековите, послушайте го овој цитат. Да видиме сега, значи сега се бавиме со причините. Кои се причините? Симон го спомнавме, како само праведен, како а, значи, пример на фарисеј. Марија веќе знаеме, блудниот незин живот. Причина за да биде демонизирана е една од причините, веројатно. Која е сега причината зашто овие двајца биле обседнати? И тоа во оваков степен. Велеле Вајт, овие унесрекени суштества, кои живееле во гробиштата, со кои владееле демони, во робството на необузданите сетила и гнасни страсти, го представуваат оно што би станал човечкиот род кога би бил препуштен на власта на сатаната. Баш Луиза читаше. Времето кога ќе се повлече светиот дух од земјата. Страшно време. На што се предале? Што не е клучното? Робство на необуздани сетила и гнасни страсти. Така го живееме животот. Немајте да испуштате никаква прилика, ако ви се укаже уживање, дали јадење, дали пиење, дали жени, дали се, се што ќе ви понуди животот, како што велат. Да, да, да. Па видите, отидете само во еден клуб, диско или не знам што, па ќе видите дали... На што лиши тоа, мислам? И вели сатаната да врши постојано влијание врз луѓето да ги умртви сетилата, <clears throat> на разни начини, е, како што и самите велите, да завладе сумот на зло и да поттикне насилство и злосторство. Тој го ослабува телото, го затемнува умот и ја понижува душата. Секојаш која луѓето го отфрлаат повикот на Спасителот му се починуваат на сатаната. <clears throat> Разуздан живот. Ке видиме подоцна и некои други од овие седом обседнати, дека токму таквиот живот може да допринесе да бидете обседнати од нечисти духови и да ви уништи. Сега се вратиме во Марко 5 глава. Значи, го молат демоните да бидат префрлени во свините. Интересен е овој спој со свините, значи нечисто со нечисто ќе се сретне во уште еден случај со уште еден демонизиран. Но во Марко 5 глава 14 и 15 видите што кажува овде. Значи, откако нели, беа пренесени демоните во свините и свините се издавија во морето, а они кои ги пасеат, 14 стих, побегнаа, свињарите, значи, и разгласија во градот и по селата и дојдоа да видат што станало. Че значи, откако првен кажале дека ни се уништи бизнисот, потоа доаѓаат, вите какво слепило. Ведно си гледаат на, на своето. Не гледаат дека оние двајце кои што биле таква страшна опасност за секој кој што ќе поминат тука покрај гробовите, сега одеднаш се смириле, станале луѓе. Претходно биле животни. Да се удираш со камењот. 15 стихи, кога дојдеа при Исуса и го видеа бесниот, Елиот и Марко посочува на еден, во кого беше легионот, од таква една состава, обседнат со, што знам, некој вела тама 600 или не знам колку брел легион, е римски легион. Или 6000 всушност, да, 6000. 6000 број 6000. Значи четири цифрена бројка. Може да замислите. Значи, во кого што беше легионот, како седи облечен и умен, не спомнав предходно, биле голен, нели? бесни. Облечен и умен, че значи му се вратен разумот. И вели се уплаши од ова. <laughs> се уплаши од тоа што го видува. Како овие бесни се оденаш се вразумија. Хм. Овој изрече осретнеме подолу кај еден друг случај. Умен, разумен, кога ќе се врати разумот. Значи, вистина човек без разум е човек кој што е обсетнат. Не можеш поинако да го кажеш тоа. Четворица поминавме. Петиот се наоѓа во Лука четврта глава. Сега ги гледаме пред се преку сите овие примери причините. Кои се причините? Тоа треба да биде на полука, за полука за нас. Кои се причините? Тоа се дел од причините. Веројатно постојат повеќе, но овде гледаме дел од причините, што ја би рекол може би најсилни, најглавни причини, како може човек да биде а, обседнат со нечисти духови. Во Лука 4 глава од 31 до 35 имаме еден кој што во синагогата во саботен ден во Капернаум бил исто обседнат на кого што Исус исто така ќе му помогне. Да читаме. Од 31 стих. И следе во, слезе во Капернаум, град во Галилеја, и ги поучуваше во сабот. И се восхитувала на неговата наука, зашто неговото слово беше силно, а во синагогата имаше човек опфатен од дух на нечист бес. Тој извика со силен глас. Кој извика? Повторно духот. Ех, што имаме ние со тебе? Че значи, повторно не е еден, вероятно се повеќе сличен, а, слично обраќање како и кај гадаринците. Што имаме ние со тебе, Исусе Назарејец. Дали дојде да не упропастиш? Знам кој си ти, Божи светец. А Исус го прекоруваше велејки. Молхни и излези од него. Тогаш бесот го кутна на средина, го кутна човекот, и излезе од него, и ништо не му напакости. И сите се исплашија и си велеа еден на друг. Какво е тоа слово да со власт и со сила и заповеда на нечистите духови да излегуваат. И излегуваат. Тоа е силата на нашиот спасител, кој што има сета власт на небото и на земјата. И сега коментарам на Елен Вајт, сега замислите се, еве, да ја немавме Елен Вајт. Па, воопшто ќе ја немавме оваа оваа слика која што можеме да ја добиеме сега од незините коментари. Мојата проповед ќе изгледаше со само поинако. А, а сме дошле во време во кое што се расправа околу тоа дали треба Елен Вајд да ја тргнеме или не. Тоа беше да ја затвориме црквата и да отидеме кај евангелистите. Ако тоа се случи. Еве во коментарот кој што се однесува на овој а, во Капернаум, обседнатиот, кој што бил исцелен. И кај овој човек, веле Елен Вајд, Причината за неговата несреќа лежала во неговиот живот, во стилот на животот. Па дошол во ситуација да биде обседнат. Тој бил заслепен од задоволствата на гревот и сакал целиот свој живот да го претвори во една голема забава. Погледнете во светот денес, Додека зад кулисно се воспоставува новиот светски поредок, се влечат конците, тие истите на народот му нудат се повеќе и повеќе забава. Како доаѓа времето на последникот, забележувате што се случува? Забава, забава. отворете го телевизорот, колку канали имате едукативни некои онака, како што беше на времето. Нешто стварно човек да научи. Има, тук таму. И тоа повеќето од каналите се забавни. Дали е тоа филм, дали е тоа музика, турбо фолк, ваква, таква, онаква, не знам што би имате за сите вкусови. Се е забава. За да луѓето не се свртат кон сериозните работи, не се освестат, не бидат свесни што се случува, туку да што? Да им се предадат на нечистите духови. Ој, човек целиот свој живот го претворува на голема забава неумереност и лекоумноста ги изопачила сите благородни карактеристики на неговата природа и сатаната потполно завладел со него. Кајањето дошло премногу досна. Сега тој со најголемо задоволство би го жртвувал богатството и уживањето, за да ја поврати својата загубена мажевност, но бил потполно немокен во канчите на злиот дух. Не е така лесно кога ќе паднеш во рацата на гјавот, да се искубиш от таму вели, и денес постојат мнозина кои како обседнати од Капернаум се наоѓаат под власта на злите духови. Сите кои своеволно ќе се оддалечат од Божите заповеди, се ставаат себе си под контрола на сатаната. Или, или си, не можеш ти да бидеш измеју, да останеш празен, како што минатиот пат кажа. Тој вакуум мора да се исполни таа празнина. Ако сте се очистили, ако сте дозволили Духот Свети да ја очисти, мора да биде пополнен со Духот Свети. Таа празнина. Инако доаѓаат другите. Многу умени попуштаат пред искушенијата на непријателот, мислики дека ќе можат да раскинат со таквото задоволство кое ќе посакаат. Остануваат се повеќе и повеќе вовлечени во него, се дојка не сватат дека ги контролира волја која е посилна од нивната. Затоа треба силен човек, што вели таму, да го фати силниот. Зато што гјавот е силен непријател. Треба посилен. Тоа го може само Исус. Тоа го може само силата на Духот Свети, на кого што му се даде сета власт на небото и на земјата. Вели овде тајниот греф, продолжува понатаму. Тајниот греф или некоја силна страст можат од него, од човекот да направат исто толку безпомошен роб, колку што бил обседнатиот од Капернаум. Сето тоа се причини, сето тоа може да не воведат во доведат во ситуација да бидеме обседнати од нечистите духови. Сума сумарум досега гледаме дека само праведност од една страна, а од друга страна <clears throat> лесниот живот, живот на задоволства, се големи причини, едни од најголемите причини за да човекот падне во рацата на гјаволот и да биде обседнат од нечисти духови. И сега Тоа го гледаме и во параболата во Лука 15 глава, каде што ги гледаме, нели го гледаме таткото и двата сина. Значи параболата за блудниот син, како што обично ја знаеме, тоа тука ги имаме нели двата сина. Кој што јас ќе си земам за право да кажам, тоа е така според се тоа што го кажуваме дека и двајцата биле обседнати од нечисти За вториот не знаеме дали се очистил И како завршил, за првиот, знаеме дека се очистил, дошел при себе. Му се вратил разумот. Ајде да се навратиме во Лука 15 глава и да ја видиме целата таа ситуација, да видите што сушто сега да кажам. И рече, некој човек имаше два сина. И помладиот од нив му рече на татка си, татко, дай ми го делот од имотот што ми припаѓа и тој, и тој им го раздели имотот. А по неколку дена помладиот син собра се своје и отиде во далечна земја и таму го поточи својот имот, што вели писмот. Живејќи развратно. Ши ги фрлаше парите по забава, по жени, по пијанчења, по музики, по кафани, по не знам што. Узмиш све што ти живот пружа, како беше. <laughs> Земи се што ти дава живот. И каде го доведе се тоа? Значи, што мисле, дали бил обсед, од што бил, да не бил полсон дух свети случайно? Не. Сигурно бил обседнат од нечисти духови. Како што гледаме во случајот со оној од Капернаум, тоа е истиот случај. Развртен живот, забава, задоволства. Кога потроши се, настана голем глад во на земја и тој се најде во скудност. И кај се најде? Заврши кај свињите кај нечистите. Сакаше, вели, 16 стих да го наполни својот желудник со лушпи. Значи, овде имале влијание околностите, но не, да не забравяме, Духот свети работа. <laughs> Не може самиот тој да дојде при себе. Човекот не дошол сам при себе, синот помага Свети Светиот Дух цело време работа на него. Господ не се откажува од нас, туку така. но и околностите. Значи, сиромаштија сега нема, потрошил се, а така е, тој живот, кој што ни го нуди гјавол под наводници живот, всушност тоа да, да ви упропасти. Да пари и пари, и имоти, се едноставно да изгубите на крајот и душата да ви ја земе. Да довршам со ова, па сега се сетив, така да кажам еден пример со една Ти ви го кажа подосна пример, ти видите зашто станува збор. Живеејќи вели развратно, ти потроши се и се најде меѓу свињите. Никој не му вели даваш. 17 стих, клучниот. А кога дојде на себе си, а му се врати разумот, како што му се врати разумот на оној на оние двајцата од Гадара. Рече колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, а јас умирам од глад тука. Ке станам и ке отидам при татка си, ке му речам, татко сгрешив против небото и пред тебе не сум веќе достоен да се наречам твој син. Но таткото не дозволи овој говор да тој го одржи пред него, затоа што за таткото тој е се уште син. Сите ние сме синови и керки Божи. Никој од нас не е слуга. Синови керки Божи, така не третира Господ. Овој дојде на себе, ајде сега да скратиме, но што се случува со постариот син? Значи, првиот спаја во групата на оној, на оние кои што <clears throat> биваат обседнати со духови како резултат на развратниот живот. Животот го сваќаат леко мислено, како забава, како нешто не е тоа. Едноставно живеј кога доека можеш. А вториот е представник на оние другите, на самоправеден, кој што исто така, несвесно, не ни знае, е обседнат од нечистото. Зошто? Затоа што кога дојде синот, кој што беше изгубен, па беше најден, таткото подготви го, значи го закла сгоеното теле, теле и подготви весело. Доа ја постариот син, го гледа сето тоа и место да се радува, што прави? Е лут! Зошто? Како може таткото вака? Па овој раздаде се таму, ајде, читаме. Да не раскажувам нели, се среќава да со слугите, еден од слугите го прашува што се случува, 27 стих, а тој му рече, брат, ти си дојде твојот татко го го едното теле, зашто го прими здрав. 28 стих, тој се налути и не сакаше да влезе. А неговиот татко излезе и почне да го моле. А тој му одговори на татка си, 29 стих. Еве ти служам толку години и никогаш не прекршив ни една твоја заповед, а ти никогаш не ми даде ни јаре, за да се повеселам со своите пријатели. А кога дојде овој твој син, тој го растори а, твојот имот со блудници. му го едно теле. Любоморен, незадоволен, луд, покажува дека служел не од љубов, туку се смета себе си како слуга, за таков се сметал и помалиот син. Помалиот син го третирал, го сметал таткото како а, некој тиран и некој кој што дава наредби, тука ја сега треба да му ги извршувам, па затоа тргнал во живот што викаат во живот. Да троши пари. Вели, во неговото тврдење се забележува дека се фали дека ги држал сите заповеди, бил послушен во се, а всушност е обседнат од нечисти духови. Токму заради таа само праведност, како што го видовме тоа е кај Симон, како што прочитавме дека таа празна куќа. Значи, пак да кажам, не велам, не сакам да кажам да бидам попрецизен дека секој самоправеден е исполнет со нечисти духови. дали осум, дали не знам како она состоја што е прикажена таму. Туку го подготвува патот и со сигурност ако не дојде на себе, ако не свати дека треба да се да падне таа негова самоправеност во правта, таа негова гордост и да, да гледа само на Исуса, го со сигурност го подготвува патот за да биде обседнат од нечисти духови. Еве тоа го гледаме кај овој постар син. Незадоволен, лут. Замисли сега некој да, кој што отишел од Бога, да се врати во црква, и ете сега ние да му, покаж, да, им, да му ги дадеме сите почисти на некој начин, нели добродошлица, и некој таму да се лути, зашто овој се врати во црква. Ова не треба да се случи никако. Иако овде нели стано збор за малку подлабоко, нели стано збор за имот кој што веќе овој си го прокоцкал, па сега пак доаѓа пак да земели. Како тоа? Любомора, завист. Се што е зло го покажува овој постариот син овде. И сега кога спомнав, да не го заборавам примерот, да го спомнам при крај сме, кога спомнав дека гјаволот денеска прави се за да ни го одвлечи вниманието од вистинските вредности, од она што е најбитното спасението на нашата душа и не забавува со разноразни глупости. Ми текна на една македонска народна приказна, оваа недела га ја гледав, значи ја имам гледано и предходно, и се малко ќе ви ја прераскажам да видите како е поручна наистина. И токму одговара на ова што го зборувам. Беа тројца војници некој значи, со некои шлемови така интересни во старо време. И шетаат ни шумата и се среќаваат со една жена која што ќе ви текне веројатно, може би ако сте гледале. Носи тешка врека и се овие и се смилуваат и ајде и помогнат. И ја носат вреката некаде до некое место и таа вели е добро од тука па понатака ја самата можам И пред да се разделат, тие ја прашуваат неа, а која си ти всушност? И таа кажува дека она, она слугува кај гјаволот, значи она му служи на гјаволот. И дека ова територија тука е на гјаволот и да внимаваат, затоа што може да тој да направи проблем. И после некоја време се појавува гјаволот. Знаете, онака со рокчиња, како што, <laughs> како што обично го прикажуваат. И им вели, а, вие сте на моја територија овде. Не можете туку така. Не може туку така да ја пуштам, ќе наплатите за ова. Па не е проблем, ова не одвели, па ќе платиме колку треба. А, не. Со душите своји ќе платите. Ама вака, ќе ви кажам една гатанка, вика. Кој, ако ја погодите гатанката, ќе ја пуштам, ако не, ви ги земам душите. И им дава таму рок од 6-7 дена, не знам колку беа. И ми кажува гатанката, гатанката не беше ни кажана, прикажана која е и каква е. Но, знаете што им вели? А јас, вика, ќе ви, ви кажам вака, вика, значи, им ја дава гатангата од една страна, која што е од животна важност за нив, судбоносна важност. А од друга страна им вели, колку повеќе пеете и се забавувате, толку повеќе грошиви ќе ќе ногите, пари мислам. Како беа прикажете, грошиви така ги викаат. Да. И ги прикажуваат овие трицата, еден на гитара, друг не знам што, и си се забавуваат, си се веселат, пеат и пари наоѓаат околу нив. Баш како што тоа го вели дјаволот. Која е сега сликата на Забава, задоволства, пари, уживања, заборавија на гатанката. Тоа му беше целта на дјаволот. Да заборават на гатанката. И се освестија таму негде на шестиот ден, на ден, ден и пол пред. Вела, чекай ме, се наполнивме пари, секој ден се повеќе повеќе пари, си се весела, а гатанката, е кај се аки ни текне, не ни До сега 6-7 дена, па сега за еден ден ки ни текне танката. За среќа во приказната им помага онаа жената на која што тие ја помогна со вреќата, па им кажува. Па ја погодија танката и си ги спасија душите. Но нарвучението е тоа. Гјаволот тоа го прави со нас. Ке не заокупира со забава, со не, небитни работи, за да ни го одврши вниманието од оно што е суштествено. За да не уништи. Затоа, драги браки и сестри, треба да внимаваме. Нема неутрално. Нема неутрална зона. Не можеме ние да бидеме на неутрална позиција. Или сме на една или на друга страна. Видовме ситуации, видовме причини поради кои може човек да биде обседнат од нечисти духови. Тоа Господ не усака. Господ сака да не очисти комплет, како што стоеше во вчерашниот утренски стих, Првослонјаните 5.23. Да не посвети, како и духот и душата, и телото, комплет, целосно. И да не исполни со Дух Свети, па, мислам, посветувањето не е ни можно без Дух Свети. Нека Господ не помогне, а може да ни помогне затоа што сета власт и сила ја има. И ако читаме тамо во Марко 5.13, кога ги изгонува демоните, оној легеон од гадаринците, знаете што вели стикот? И туку така, туку така им дозволи на нечисти духови да излезат од нив. Тие тоа го молят. Туку така. Како ништо. Тоа не е проблем за Господ. Воопшто. И лјадници нека се, колку сака нека се. Гјавол со целата армија. Не може, тоа е победен непријател. Затоа, да се свртиме кон Господа, да му се прададеме целосно, да не дозволиме да гјаволот си игра со нас и да, да, да, да ги уништи нашите души. Нека му е слава на Бога. Амин.